Dwer eo o peus getou komper kour, ur ver an amzer Ya, ingal kasam posteleu an eider gile. Ou de pe gours, peu chenem eulet Pemple sober ma, a ou demi ma de Seoul, de la bourrat. A peche oan, don de non drobenek Je, me ve hen chod lauskot de vounet ge fal grachen du ma. Di hanet de chonj al ou ner, a chonje din ur hui ou chenon. Dwire, maledain le nem a gira ban eu.